บุ๊กทูแปดสิบสามอดีตการสาม passado três โทรศัพท์ telefonar ดิฉันโทรศัพท์แล้ว eu telefonei ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา Eu estive o tempo todo telefonando. ถาม Perguntar. ดิฉันถามแล้ว Eu perguntei. ดิฉันได้ถามเสมอ Eu sempre perguntei. เล่า contar ดิฉันเล่าแล้ว eu contei ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว eu contei a história toda เรียน aprender ดิฉันเรียนแล้ว eu aprendi estudei ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย Eu estudei a noite toda. ทำงาน Trabalhar. ดิฉันทำงานแล้ว Eu trabalhei. ดิฉันทำงานทั้งวันเลย Eu trabalhei o dia inteiro. รับประทาน ทาน comer ดิฉันทานแล้ว eu comi ดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว eu comi a comida toda